Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini, mirëmëngjes Olta, mirëmëngjes Lori dhe miqtë tanë kudo që ndodhen. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq, ju përshëndesim që të gjithë dhe ju urojmë ditë fantastike. Eri është këtu përballë meje bashkë me Altinin, Oltën edhe Lorin, unë jam Blendi, çdo ditë me juve. Ëm, um, shtatë fiks në këto momente. Si jeni? 3 orë jemi. 3 orë po fiks. 3 orë deri në 10. Si çdo ditë. Po. Nuk ka ndryshuar asgjë. Mm, në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s, po sot është e martë, aspak ters, data sot është 15 korrik. Korrik, jemi fiks në mes. Ende me re. E vranët sot, po, kështu është. Duket sikur sot do të pikojë. Olta do të na, po, thotë. Po, do pikojë nga dreka në fakt. Nga dreka? Po. O zot, o zot. Jo, jo, po, po them ne nuk shqetësohemi se ne e kemi fresk. Jo, jo, por ne deri në një gusht le të bjerë, le të Ha. Le të pikojë, le të rrjedhë, le të bëjë ç'të dojë. Ashtu ti. Po ata që janë me pushime tani më. Pas një gushti. Unë thashë po thosha që s'e kemi problem, nuk po thosha që të urojmë që të bjerë që. Jo, më jo, nuk po uroj. Për ne. Për ne. Ata që janë në plazh, juve që nxiheni, juve që jeni në plazh. Jo, më jo, unë kisha kështu që Ne nuk duhet të ankohemi. Kaç po thosha unë? Po jo këtë tjetër, këtë e the ti pastaj. Unë e thashë pra unë. Le të bjerë shi e ç'të dojë. Ku e çove? Ama nga një gushti andej, mos të shoh pikë shiu. E ke bërë kërkesën me shkrim. Po deri tani ja të shohim. Nëse. Ato pushime që po bën ti pastaj malore, ku duhet të çfarë, ndoshta ty më të bukur do të shkonin sikur të binte çik dëborë. Kështu që unë do po, lutem që kur të shkosh ti me pushime, Edhe aty në zonën nga do shkosh ti, jo gjithandej që mos bezdisen të tjerët. Mirë do jetë. Dëborë. Po pse jo, borë. Edhe breshër. Edhe më kështu. Një re e madhe vetëm që gjurmon Oltën. Le të bjerë s'ka që. Sa ti bësh familje mirë se ti ishte për Oltën. Nëse. Te mos pa gjunë mëngjesit miq të dashur ne ju përshëndesim që të gjithëve ju urojmë ditë fantastike 15 korrik e martë aspak ters në Club FM në 100.4.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 Në vitin 1885, u hap në New York parku shtetëror i ujëvarës së Niagarës. Në vitin 1910, Në librin e tij Psikiatria Klinike, Emil Kraepelin jep një emër për sëmundjen Alzheimer, duke e emërtuar atë në nder të kolegut të tij Alois Alzheimer. Në vitin 1948, presidenti amerikan Harry Truman u nominua për një mandat të dytë gjatë Kuvendit të Partisë Demokratike në Filadelfia. Në vitin 1971, presidenti Richard Nixon paralajmëroi se do të vizitonte Republikën Popullore të Kinës për të kërkuar normalizim të raporteve. Në vitin 1975, projekti i përbashkët i hapësirës Apollo Soyuz hyri në fazën e tij të fundit me sukses. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Sovjetik lëshuan secili nga një anije me njerëz për t'u takuar në hapësirë. Dy ekuipazhet hynë në orbitën rreth 224 kilometër mbi tokë. Pas 30 orësh, ekuipazhet i drejtuan anijet pranë njëra-tjetrës për t'u ankoruar. Për bashkimin e anijeve u përdor një modul i posaçëm 3 metra i gjatë. Në vitin 1983, loja më e shitur Nintendo Entertainment System u nxor në treg për herë të parë në Japoni. Në vitin 1987, Tajvani përfundoi 37 vjet të ligjit ushtarak. Në vitin 1988, u dha për herë të parë filmi Die Hard. Në vitin 1994, Phil Collins deklaroi se ishte duke u divorcuar nga gruaja e tij Jill. Në vitin 1997, stilisti Gianni Versace u qëllua për vdekje jashtë shtëpisë së tij në Miami. I dyshuari për vrasjen e tij, Andrew Philip Cunanan, u gjet i vdekur 8 ditë më vonë. Në vitin 2010, Grupi Take That njoftoi se Robbie Williams kishte bërë një ribashkim të grupit për të regjistruar albumin e tyre të parë që kur Robbie u largua nga grupi 15 vjet më parë. This is Club FM 100.4. Mirë se keni ardhë në klubin e mëngjesit. Është ora tani 10... Po, 7 e 10 e 32 sekonda. 17 minuta. Po, 7 e 10 minuta. Po gjithsesi, Uh, ne në klubin e mëngjesit miq të dashur jemi këtu herët në mëngjes. Olta e kemi shtypur uh, enterin. Më në fund aty ku duhej. Kështu që duhet të kesh marrë një mesazh nga unë kam përshtypjen. Po po e kam marrë. Ah, faleminderit. Po gjithsesi, uh, shumë uh, shumë gjëra sot në programacion. Kemi ca histori interesante, ca histori me nga këto këshillat. Mhm. Mm është zbuluar për shembull Se sa gjatë është lista me të mirat që vijnë nga çokollada e zezë dhe një tjetër, madje po thonë sa që të bën më mirë se sa fiskultura. Oh, vërtet. Po që mund të lësh për shembull fiskulturën, vrapin apo di unë se çfarë, gjëra që dhe të fillosh çokoladën e zezë. Wow. Por kam përshtypjen që duhet të jetë me një masë të caktuar. Po intensivisht duhet ta hash shumë, jashtëzakonisht shumë. Dhe ha shumë majtas djathas. Po e bukur është që nuk funksionon në të njëjtën mënyrë për çokoladën e bardhë apo Atë që njohim çokoladën me qumësht. Kakao. Mhm. mhm. Duhet të jetë e zezë. Po që nuk e besoj të funksionojë dhe njëlloj si vrapi, kështu që. Jo, është me sa duket ka një lloj racizmi të shprehur tek uh, çokolladat. I cili ndryshe nga njerëzit, është serioze kjo. Akoma nuk është uh, nuk është kthyer në një çështje dite, po imagjinoj një ditë ku shoqëria civile do të jetë mm. forcuar mjaftueshëm që të ngrihet për të drejtat e çokoladës së bardhë. Edhe çokoladës me qumësht. Sepse duket që çokolada e zezë, çokolada e zezë është ajo që që përdoret, mm. që që ngrihet lart, që vlerësohet. Ndërsa këto të tjerat, po se kanë dhe përmbajtje më pak sheqer. A thua sikur këto s'janë çokolada? Mandi për të bërë duhet si çfarë çokoladë. Po çfarë është atëherë zotëri? Qumësht. Se kështu thoshin edhe për racat e tjera që s'janë njerëz. Janë kafshë të ulta. Edhe kjo s'është çokoladë. Jo, jo. Është thjesht e bardhë. Është jam komplet mbrapsh domethënë tek çokolada. Shëndet Lori. Shëndet Lori. Filloi të juani në dështimin e ditës në klubin e mëngjesit miq dashur. Tani vijojmë me muzikë kjo është uh, Iggy Azalea që do të vijë bashkë me uh, shoqen e vet uh, Charlie XCX. Fancy, Club FM. Ora është 7:20 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo që ndodheni. Kam një pyetje për ju sot në klubin e mëngjesit dhe mm -hmm. kjo është, a ka sekrete që e bëjnë të zgjasë? një marrëdhënie sentimentale, romantike, mm -hmm. një miqësi apo një marrëdhënie pune për shembull. Kështu që po i fus të gjitha brenda. Po a ka sekrete që mund të bëjnë të ndihmojnë që një marrëdhënie të zgjasë, e të jetë e shëndetshme, e të jetë e mirë, e cilat mund të jenë këto në përvojën tuaj për shembull. Ato marrëdhënie që ju kanë zgjatur më shumë, që ju kanë shkuar më mirë, që Si thua, kjo është në fakt sekreti i gjatësisë, po. Sekreti i gjatësisë po jo vetëm, edhe cilësia, se mm, ka dhe po, pra, marrëdhënie të këqija që zgjasin shumë. Ka një jetë më të po. gjatë, mendohet që ka edhe cilësi. Përgjithsisht. Po. Përgjithsisht. Se mund të jetë edhe ajo. Po, mirë. Ka dhe raste të çuditshme pastaj. Sadomazo. Në këto kështu. Po, po le ta heqim cilësinë për një moment. Jo, cilësia mendoj unë është e rëndësishme. Jo vetëm se sa zgjat. Po, po ato marrëdhënie që shkojnë mirë. Një ditë që do vi fundi Dhe kjo nuk ka ndryshim. Se për shembull kam hasur shumë njerëz që thonë që marrëdhënia ose sekreti i marrëdhënieve është distanca. Domethënë si lëmë një distancë. Mm -hmm. Në sensin që hapësirave personale. I hapësirave personale. Edhe kjo jam të distancë. Mosfutja e hundëve në as shumë as pak. Punët e tjetrit aty ku s'duhet. Edhe më tash në një marrëdhënie sentimentale kjo është e pamundur normalisht se ata dy njerëzit që janë pra, bashkë. Është intime, po. Po themi për shembull midis Fal ulu atje thon ata dhe un si... un apo kanë ndonjë stil për shembull që e sillin muhabetin në mënyrë që mos merret jo, vesh edhe herë herë ndodh edhe kjo që thua me stil herë herë për shembull kur ti pyet bën sikur nuk të dëgjon edhe po, ikën largohet merret me diçka tjetër ah ika tani se kam punë u prit ja se po më bie telefoni si më ah ika tash se kam punë si ka hajde këtu të trego pjesën tënde ku shkon ore ti kot tani çfarë bëre mbrëm po them çfarë bëre mbrëm me filanen Me Fjeraldin me ty e kam E jo në shpi jam Apo në një rast hipotetik po flas Po në një rast hipotetik sigurisht Në një botë më të mirë Megjithatë është natyra e njerëzve që janë më tepër seç duhet kureshtarë për jetën e tjetrit Dhe harrojnë të merren me jetën e tyre Se nëse ti vazhdimisht do merresh me jetën e dikuj tjetër Harron që ke dhe ti një jetë dhe Të ikin shumë gjëra që nuk vin dot më. Domethën kureshtja e tepërt në një lidhje, po themi jo intime, ta ha shoqërinë, ëh, kureshtja e tepërt. Nuk është nuk është shoqëri e fortë. Është diçka që ty jo, në punë për shembull të lidhjes punë. Ka një gjë që t'i din të gjitha për shembull që s'i mban shumë sekret. Po për mua është normale kjo pjesë pastaj. Duhet të kesh sekretet. Po, Absolutisht po. Okej. Okej, në rregull, shumë mirë. Ky është mendimi yt. Unë s'ta ndryshoj dot mendjen um, ehm, Por në dashuri për shembull çfarë, çfarë mund të jetë një sekret I çiftit që e bën jetën në çift Po unë mendoj se të jetë e mirë e cilësore, ku di unë se çfarë. Gjithë ato gjëra të bukura që komunikimi. Përveç përveç kësaj që thotë Jeri, doja të ndalesha pak te sekretet, se mm. njerëzit përgjithsisht pjesën më të madhe të gjërave i thon me njerëzit e tjerë. Sekretet janë vetëm gjëra që s'thuhen, e kupton? Jo, s'ka po lidhje fare. Tjetrit aty. A ka sekrete? Nuk ka lidhje fare kjo. A ka sekrete? Nuk po? është po, normale që dikush të dijë çdo gjë tënden. Jo dikush i. Se vjen një ditë unë kam deklaruar, edhe një miku, edhe një mik apo një mikesh. Po mami për shemb. Vjen edhe mami, s'duhet t'i di të gjitha. Janë ca gjëra që po, njeriu i ka të vetat dhe vjen një ditë që shoku apo shoqja në një moment përdor, pra, t'i përdor t'i përdor dhe të t'i përdor në mënyrën më të keqe të mundshme. Po pra tani Eri për këto gjërat e tua jo, jo, që po flas. Jo, kjo është si thua. Është është humane. Eri duhet që e ka vuajtur vetë këtë. Jo. Se e bën e bën dorën së fund. E bën e bashkon gishtin tregues me gishtin e po, madhe bën. Duhet duhet ta provosh dhe pastaj ti fillon dhe mëson sepse asnjëri nuk lind i ditur, asnjëri nuk ka lindur në këtë jetë sot. Unë di që gjërat shkojnë kështu, ti digjesh nga një uh, apo dy persona dhe pastaj fillon dhe zë mend. Okej, okay, kështu që secili secili brekët e veta. Me pak fjalë. Aq sa mm. duhet, duhet t'i japësh dikujt aq sa duhet, sepse në momentin që ti i jep më shumë, i shtohet kureshtja më shumë po, dhe vjen një ditë që edhe fjalët që ti ke përdorur i zgjat dhe i përdor në mënyrën më të keqe të mundshme. Dhe jo ashtu siç e ke thënë. A dëgjove apo jo? Tani unë po them këtë pra që kjo parimisht është dakord, unë jam dakord me këtë që thua ti, po nuk Po ama çfarë drejtimi po thua ditës, se pra. s'u është tash. Po nëse rri 5 vjet me njëri do ja thuash apo? Po nuk ja thua të gjitha. I po thua disa pra, gjëra, ato që s'i thua nuk thuhen se. Prandaj vetëm jo, jo, mund të distanca. Kjo është shumë gabim që ti hedh një hije të errët në këtë pjesë. Prandaj vetëm mund të distanca, distanca të shërbejmë pra. Le të lëm këtë hije. Jo, Altini ka një konotacion shumë negativ në këtë pjesë, thotë, nëse ti bën një gjë që është e turpshme, atëherë ti nuk e thua. Jo, zotri. Janë ca gjëra që mbeten të mia dhe do mbeten gjithmonë të mia. Kjo s'ka të bëjë me turpin. Ne s'kemi të bëjmë me gjëra turpi apo me diçka që nuk shkon. Dakord jam. Ë, Lerz Altini më mos. Po po, po ai po po sa ai deri në fund. Të provokon, të provokon. Por po, domethënë ka një gjë për shkak sekreti që ata që zihen mhm. ose ato që zihen, po flas për shkakun për miq, shokë që prishen mhm. apo shoqe që miqësia e tyre merr fund për shkakun Janë ata që kanë qenë më afër. Ata që që kanë fjetur te shpitë e njëra tjetrës. Kjo është e vërtetë. E kupton, kanë kanë ku di unë kanë luar shumë kohë bashkë, pastaj prishen kot. Ata prishen të vogël fare. Ata prishen se kanë ndarë dashnorët me njëra tjetra, apo këtë çfarë. Këto këto lloj gjëra. Po u fut një tret në mes pastaj, nuk. Ajo është pastaj. Është problem tjetër pastaj. Ajo është tamam tereni që merr në dorë. Po edhe në po. miqësi duhet të ketë komunikim, që do thotë, nëse ty të ka ngelur hatri me mikun apo mikeshën tënde më më të mirë dhe ti nuk arrin ta sqarosh këtë pjesë, po. atëherë është problemi yt, sepse ti mund ta kesh keqkuptuar diçka, dhe nuk do të thotë që se keqkuptuar shoqe. Pastaj unë mendoj secili jo, jo. ruan veten, secili ruan veten, është më e ndershme. Po tamam. E kupton se ka lloj keqkuptuar. Do të ndajmë sekretet. Nëse. Okej, okay, atëherë kjo është pyetja më e dashur, a ka sekrete që e bëjnë të zgjasë një marrëdhënie? Qoftë kjo një marrëdhënie sentimentale, mes uh, mes çiftit, Qoftë kjo një miqësi, pastaj mes dy shokëve, gjithsesi apo jam... apo një marrëdhënie kolegësh. Ëh. Mm -hmm. Un jam siç të tjerë për të ruajtur ca sekrete se pastaj nuk ndash dot nga tjetri, kupton? Se thua mi di ato dhe po nda. Si prap me mendime të këqija kënko. Po pse duhet ta mendosh ndarjen? Do të lexoj, do të lexoj mbas pak një letër që dikush i ka shkruar Ermal Mamaqit. Ë, uh, ku i kërkon që t'i japi këshilla tek faqja me fansa? Mm -hmm. Japin fansat në fakt këshilla, mm -hmm. nuk është se i kërkon Ermalit këshillë. Por që uh, bota po vjen drejt fundit, mendoj unë. Do të do të dëgjosh do të dëgjosh historinë e këtij djalit edhe pastaj më jep një mendim për atë. Po ka lidhje me këtë që po thoshe. Okay. A, a mund ta mbyll me një shprehje nga Roberto Benigni? Njerëzit shikojnë, dëgjojnë dhe flasin. Fatkeqësisht shikojnë keq, dëgjojnë pak dhe flasin shumë. Shumë mirë, se nuk dua t'i shtoj ndonjë gjë kësaj. Shkojmë tek Paloma Faith tani miq të dashur. Kjo është Trouble with my baby. Ora është 7:27 minuta. Për këtë po flasim sot në klubin e mëngjesit. Çfarë i bën marrëdhëniet të zgjasin? Edhe Lorin çdo mëngjes në radio për të uh, diskutuar gjëra të ndryshme. Ë uh, do të shkoja pak tek uh, hmm. tek ky djaloshi nga Rogozhina, quhet Selvi. Selvi nga oh, Rogozhina. Nga Rogozhina, është po 77 shares ka këtu ndarje të kësaj historie. Ermal Mamaqi ka postuar në faqen e tij në Facebook. Dhe cila është historia e këtij? Ç'kemi Ermal? Un kam një problem serioz Që do doja të ndaja me faqen tuaj. Ka 1 milion e 500 ndjekës në faqe tani që do dëgjojnë problemin serioz. Unë quhem Selvi, 27 vjeç, nga Rrogozhina. Jam i martuar me një grua më të madhe në moshë se sa mua dhe jetoj me të prej 2 vjetësh. Kohët e fundit marrëdhënia jonë është zbehur sepse ajo më ka vënë disa kushte të cilat Janë qesharake për mua. Ajo nuk më lejon që të ndjek ekipin tim të zemrës, Chelsea-n. Prej shumë kohësh dhe më detyron ta shoh Kupën e Botës vetëm në shtëpi dhe s'më lejon ta shoh jashtë me shokët. Ndihem i keqtrajtuar, por edhe i turpëruar sepse jam i nënvlerësuar nga një grua. Nuk dua t'i kthej llafet sepse e dua shumë. Dhe sa herë ajo flet, unë dëgjoj. Kërkoj një këshillë nga fansa se çfarë mund të bëj të shpëtoj nga kjo mizori e jetës sime. Nuk mundem t'i kërkoj as divorc sepse ajo do të më merrte shtëpinë që kemi. Jam thjesht i dramatizuar gjatë gjithë kohës, madje edhe rrogën time që punoj ja lë gruas sepse ajo i bën pazaret. Ju lutem, më ndihmoni me sugjerime. Tmerr i zi. Ç'i themi? Është Kjo është historia e Selvit. Nga Rogozhina, dyshoj që është i vërtetë si emër apo si vend, po gjithsesi. Takzoj edhe po e pari Selvi. Nëse po e marrim sikur historia është e mirëqenë, kështu që nuk po. Po e marrim sikur ky ka Selvi. Tani si bëhet? Si bëhet? Tani unë mendoj që ky ka probleme me Për shembull dikush këtu i thotë fillo fillo kursin e karates thotë. Se s'di ti ka qenë ndonjë shoqja ime. Ajo fund karateja u zgjidh. Tani ka diçka, Selvi thotë. Një mendim i mirë ky. Selvi thotë nga njëra anë thotë që unë e dashuroj, po e dua thotë, s'i kthej llafin. Po, kurse nga ana tjetër thotë Si t'ia bëj që të shpëtoj nga kjo mizori? Mizori. Kjo mizori e jetës sime. Sepse lë Që do të ndaj këtë një. O e do ose do. E do more e do. Ore ti ti e di se si është kjo punë tash që është mizoria e jetës tij, por e do mor vëlla, se është është mizoria e tij. Është se është budalla ynë. E udon Tani ky nuk do të lërë gjithë rrogën një. Do të lërë 50% të rrogës në shtëpi. Kjo është e para. Po ta ai në shtëpi është, ai e mban rrogën me vete, po ai ngaqë s'del nga shtëpia, rroga mbetet në shtëpi, e kupton? Se kujtoj se do të fillojë ai të dalë nga shtëpia, ai të dalë bashkë me rrogën. Asnjë ndeshje botërori, nuk më lë, më thotë. Shikoji ndeshjet e botërorit, thotë. Po sigurisht marri shokët ti për shembull te shtëpia apo. Me mua, thotë, me djalin, me vajzën. Shih me megjithëse këta dy vjet kanë martuar, s'ka asnjë. Po, po, Shëndet Lori. Shëndet Lori. Ça i thua ti kësaj? Ha? E vështirë. Nuk e lë dot se i merr shtëpinë, po e la. I merr shtëpinë pra. Po u divorcua. Ti the, ti the që kur i tregon dikujt sekretet. Po pra. Pastaj s'e lë dot sepse të di sekretet. Ne po ka po njerëz që s'kanë sekrete aq të çmendura sa po. tuat, por por që kanë në shtëpi për shembull. E kupton, dhe kjo është Është një hap tash, ky i ka bërë këto hapa shpejt, është 27 vjeç, ajo bie. Tani kjo 29 vjeç. Tani ky e ka provuar të zihet kështu trup në trup me këtë. E rreh kjo këtë. Apo mund ta hajë. A ha ky këtë trup me trup? Po pra. Që ky e ha këtë e ha, nuk e di as trup me trup apo thjesht. Kam përshtypjen se trup me trup ndoshta do dështojë ky Blendi. Më më tepër me fjalë goje. Se nëse është dhe kështu nuk ka shanse të jo, jo. zihet si situatë. Mendoj më shumë i jep gjuhës se sa Po pra, mund të jetë edhe kështu. Ka ndryshuar. Kështu mendoj unë. Gjithsesi, më ne kesh histori të thjeshtë për ta ditur, që kanë më keq. Ke parasysh zakonisht, domethënë shprehjet e popullit thonë thonë që ha, çfarë thonë? A, mortja, mortja që s'ta ha atë burrë Thotë Marinela Jaupa i ka shkrujt këtu Mortja, mortja që s'ta ha atë Nisa, um, ehm, kështu Po po sigurisht ka gallata dhe si ça bëjnë mm. njerëzit është e çuditshme Kjo botë është e çuditshme E di që është e çuditshme po, që ashtu? Po. është e çuditshme kjo, ky fenomeni Që është kthyer në fenomen tash. Se kjo, mm, kjo është e parodizuar ndoshta e Ermalit këtu, po ky fenomeni i ndarjes. Ky fenomeni i ndarjes së gjithçka, e kemi folur për këtë. Mm -hmm. Po mirë, është njëra anë është ajo e e e ndarjes e batanisë së oh, termometrit. Do vi do vi dita e batanisë mbas termometrit e këtyre të gjërave do të vi dita për shembull e e një kështu, fëmijët i thon karkalec kur kanë ndonjë kështu në një kothere nga hunda, e ke mm, parasysh? Mm -hmm. Qurra, po, të thatë kështu. Ka nxjerr dikush aty thotë shikoj, është atë gjat. Ah, po. Kjo vjen rrot. E bëjnë, e bëjnë. Po prapoj, e bëjnë. E bëjnë, bëjnë vërtet. Ëm, është kjo anë, kjo ana e gjërave të shpifura, pastaj është edhe ana e, e gjërave, domethënë e hapjes me të vërtetë të ndjenjave, të historive të dhimbshme që fillojnë, shikoj, ë, i dashur, ku di unë tash? Ka disa, janë disa uh, faqe kështu. E bën Olti, Olti e bën shumë, e bën Anabel, e bën po, këtu unë jam po. disa faqe mm. kështu që fillojnë të rrëfehen. Rrëfehen mm. edhe pastaj njerëzit e tjerë që lexojnë historitë e këtyre edhe fillon një gjë, domethënë që bëhet një gjë kështu. Mirë, kur ke të bësh me një uh, faqe online është më e thjeshtë, sepse ti edhe nuk del me emrin tënd real, ë, dhe ndoshta po, sigurisht. Ka njerëz që vërtet kanë një problem që nuk dinë ta zgjidhin po, dhe e gjejnë një lloj zgjidhje. Në kjo zgjidhja, zgjidhja, zgjidhja nga Selvi, duke duke ndarë këto dhe duke parë komentet. Ja, ky që i thot mëso karate. Ose ajo që i thot Mortja. Tash nëse ti e ndan këtë histori, nëse kjo është e vërtetë, nëse historia është e vërtetë, gjithmonë. Unë dyshoj për këtë histori të vërtetë. Jo vetëm kjo, kjo histori po, unë dyshoj. Edhe për tjera. Edhe për ato tjera që që që janë të vërteta që e gjitha mund të kthehet në një tallje menderje totale, kështu që ndodh, edhe ka ndodhur. Mhm. Por, por, ë Nga ana tjetër, nga ana tjetër dyshoj që në qoftë se historia është e vërtetë, që ti të marrësh reagimin nga gjithë njerëzit, nuk do jetë e mirë për ty. Që të marrësh atë, atë reagim, sepse është një gjë që të ka ndodhur ty dhe ti duhet të këshillohesh ose me një profesionist, tam, ose me një mik për të përdorur shprehjen që të do të mirën realisht me dikë mm -hmm. që të do ty, me me një të dashurin tënd, me një njeriu tënd të afërt, mm -hmm. me këtë e ndan, ose e ndan me një profesionist. Që mund të jetë psikolog, mund të jetë dikush një terapeut. Ti nuk e ndan historinë tënde të dhimbshme ose historinë tënde delikate me Facebookun e me të gjithë hajvanët e hajvanëve që jo, që janë në Facebook. problem se ti e ndan, por harron pjesën uh, më të keqe të kësaj ndarjes me shumë njerëz që ti nuk i njeh, sepse ti nisesh me idenë që unë ndoshta do gjej një përgjigje që mund të japë një zgjidhje. Por ka edhe njerëz që fillojnë të të gjykojnë për keq mbi atë që ti ke shkruar apo mbi atë që ti po ndan me të tjerët dhe atëherë futesh në një depresion akoma më të thellë po, pra, kur pra, lexon edhe reagime të njerëzve. Sepse ata do fillojnë të reagojnë edhe ti do do do marrësh reagime që nuk do të pëlqejnë fare, do të ketë njerëz për shembull që do do të përpiqen realisht të të lëndojnë, do ka njerëz që do të tallen, ka njerëz që do të përqeshin, do ka njerëz që do do të shajnë, ka njerëz që do do të gjykojnë, ka njerëz që do të urrejnë, ka njerëz që nuk e di. Domethënë, të gjitha këto do ndodhin, edhe dhe ti ja bën këtë vetes pse? se mendon që ke ngritur një uh, le të themi mburojë aq të fortë sepse ke marrë një emër tjetër dhe thua, ok, mua nuk më njeh njeri, por nuk je përgatitur se çfarë ndodh brenda kësaj mburoje që ti ke marrë. Është kjo, është kjo e ngjashme me Big Brotherin për shembull, me dëshirën për të hyrë në Big Brother? që të jesh në qendër të vëmendjes në një faqe për shembull që ka 100 mijë veta që që e shikojnë e komentojnë dhe historia jote e një dështova një bebe për shembull. Dështova në dashuri, dështova me një bebe. Pikë e zezë. Prandaj them që njeriu duhet të ketë sekrete sepse nuk mund t'i ndash. Disa gjëra mbeten të tuat, edhe kaq. Nëse më çuan në Itali, tregon një gocë. E më gënjyen. Edhe kështu kështu, përfundova prostitutë. Ç'më thoni ju tani? Çfarë thënë? E po e imagjinon se çfarë thanë. Atë prit se çfarë do të thonë. Çfarë i thanë pastaj? Asaj vazhdoi, ajo u ndje më mirë në fund fare. Jo, më fal, më kupto që u ndje më mirë. në Itali. Po. Billy Idol vjen tani me Sweet 16, ora është 7:40 minuta miq të dashur. Club FM në 100.4, po ca gjëra duhen mbajtur për vete, mendoj. klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithë, është koha tani për anagramën e parë të ditës së sotme. Unë e kam gati në këto çaste, Altini, Olta, Jeri dhe Lori po mbajnë vesh. Gjithashtu dhe juve mund të luani në 069 20 70 222 sot do të luajnë për çfarë Olta? Për një orë nga Premium Watches. Atëherë miq të dashur anagrama e ditës së sotme për një orë nga Premium Watches në 069 20 70 222. Anagrama në klubin e mëngjesit. Super të zezën. Uh, ke dëgjuar atë e piu e zeza? Mm. E piu e zeza. Kjo po, është e zeza që pi dritën. E ka pa tallje. Këta kanë arritur miq të dashur që të krijojnë një bojë janë janë shkencëtarë britanikë, mm -hmm. është ajo shkenca që quhet nanoteknologjia. Pra teknologjia e fatosna, më falni, ë teknologjia e së ardhmes. Shumë e vockël, shumë e vockël, nanoteknologjia, pra. Ëm, e çfarë ka ndodhur është që kjo është një lloj boje që arrin super të zezën, e cila thith 99.96 të dritës e cila bie mbi të. Mm -hmm. E arrin ta thithë, ta absorbojë Do thotë që për syrin e njeriut, ajo thith praktikisht të gjithë dritën. Sepse ne aq dritë shohim, nuk është se e shohim 100% të dritës, kështu që ajo thith 99.96 për qind të dritës. Çfarë do thotë kjo? Po vetë ndodh. Do të thotë Altin për shembull që në qoftë se ti ke ta zëm, ta zëm, ë Ja ku kemi një material që është i po. lyer me bojë të zezë. Mm. Ose ose kjo mbajtësja e këtij mikrofonit këtu që gjithashtu është lyer me bojë të zezë, por megjithatë ti arrin t'i shohësh konturet e kësaj. Po. Mhm. Ti arrin të shikosh uh, format që që kjo gjëja ka. E vërtetë është. E kupton me sy sepse sepse gjithsesi drita bie mbi të dhe reflektohet. Mm -hmm. Nuk është se ajo e përthith në brendësi. Kurse kurse nëse kjo do ta përthithte dritën në brendësi si ky material i ri, po ta lyeje me këtë bojë ti nuk do të shikoje këtu absolutisht asgjë. Do të shikoje vetëm një të zezë, të thellë dhe nuk do të shikoje asnjë nga format, nuk do të shikoje asnjë wow. nga dimensionet e saj. Mm -hmm. Ti do të shikoje një njollë të zezë. Mm -hmm. A mm -hmm. thonë ata në qoftë se një grua do të vishte një fustan të tillë, nuk do të dukej asnjë nga format e trupit të saj. Nuk do të rrihet, ata rrihet, po ta kishe përballë të shikoje për shembull. As as do të thosh që asgjë. Do shikoje vetëm një njollë të zezë. Një njollë e zezë. Një kokë sipër njollës. Dhe një kokë sipër njollës, sepse e gjithë drita wow, është e absorbuar, është si zhduke për masën. Po. Kështu që në qoftë se një kub do të lyhej me këtë, ai kubi do dukej thjesht një si një objekt i zi, por nuk do të kuptoje, nuk do të shikoje asnjë nga brinjët, nuk do të mm. shikoje dot këndet mm. e tij. Ë uh, kjo është çfarë ndodh. Uh, këta thonë që e bëjnë me një fibër, ëm um, që quhen uh, janë janë quhen uh, nanotuba karboni. Gjithmonë duke përdor këtë fjalën nano, nano përpara mm -hmm. për të vockël e për mini. Ë uh, janë 1000 herë më të hollë, më falni, 10000 herë. Wow. Më të hollë se uh, floku i njeriut. Oh. Ky tubi me të cilin këto thuren, nuk e di tashi se si se si ndodh kjo. Emri që ata i kanë vënë është Vanta Black. Vanta Black. Vanta Black. Ngjyrë kështu si bojë. Si bojë, po. Ndoshta sepse ka me siguri do ta patentojnë edhe kjo do të përdoret, do të ketë uh, përdorime thonë ata në në masë. Në hapësirë, për shembull në këto NASA është e interesuar për gjëra të mm -hmm. tilla dhe ku di unë janë disa lloj, për shembull një teleskop Në qoftë se bëhet me këtë material Në qoftë se lyhet nga brenda me këtë material Atëherë për shkak se teleskopi ky material thith komplet dritën të ndihmon shikosh akoma më mirë. E keni parasysh atë light po, pollution po. që themi, mm, mm, që nuk mm. shikojmë dot yjet se ka dritë etj etj. Kur teleskopi bëhet i tillë, atëherë brenda teleskopit errësira, si thua e materialit anësor në në mënyrë të përcjellë është e thjeshtë, pa energji. Dhe të lë të shikosh akoma më akoma më qartë në hapësirë. Ndjeshëm më qartë. Mhm. Gjëra të tjera. Nuk e di. Po mund mund shumë interesante kështu si. A është ka për shembull thuhet që ky material është 10 herë më i fortë se sa çeliku dhe është përcjellës 7 herë më i mirë se sa bakri. Mm. Po, si përcjellës, kështu që ka ca vetira. Kthehem pas pak tani është Maps nga Maroon 5, miq të dashur. Në 069 20 70 222 ne kemi këtë anagram për ditën e sotme. Mitu Limatu Limatu Hello, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithë unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Aldi Nordën edhe Lorin në Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV. Shumë mirë. Sapo dha, ishte kënga e ditës. O ishte vërtet e luajtur. O e luajtëm po. shpejt sot. Mua më shpëtoi. Dhe e ka gjetur Samueli. Bravo Samuel në Electronic Line. I lumtë Samuelit mirë. Ah, uh, miq, sot në klubin e mëngjesit uh, ju pyesim për uh, gjëra të ndryshme, bëjmë disa biseda njëkohësisht. Kam uh, mbas pak uh, këto ushqime të cilat shkaktojnë stresin. E keni parasysh kur je i stresuar, mm -hmm. njëra nga gjërat që njeriu bën pastaj ha. Fillon të mhm. ha pa e kuptuar se sa. Por çfarë mund ndodhë është që të shkosh edhe të marrësh ato ushqime që në fakt ta rrisin stresin. Edhe këto janë të tilla nëse janë brumra sidomos. Këtë mm -hmm. po jua them që tani. Kam detaje më shumë, por kujdes. Kujdes nga brumra. Pra nëse je i stresuar, brumi ndikon më shumë tek Më keq akoma. Oh. Ti ha wow. sepse je i stresuar dhe brumi të shton nivelin hormonet. Mm Në fakt që i rrisin nivelin e stresit. Ndihmojnë me me rritjen e nivelit të stresit në vend që ta paksojnë ata. Kështu që kam detaje për këtë pak më vonë edhe ca ushqime që të bëjnë në fakt mirë për të kundërtën, për ta mhm. ulur stresin. E ca gjëra të tjera. Por edhe kjo historia ime e tmerrshme. Cila histori? Jo, historia ime e tmerrshme është ajo që ndajnë njerëzit me të tjerët, e ke parasysh. Historia ime e tmerrshme. Të zotët e faqeve që të jenë uh, në marrëdhënie konkrete me njerëz realë. Po. Ja, shiko, të zotët e faqeve kanë interes te klikimet. Se pastaj shesin produkte, bëjnë reklama etj etj etj etj, se kanë ato. Mm. Por ata njerëzit që ndajnë nuk kanë ndonjë interes ekonomik kam përshtypjen. Është e vërtetë. Ëh, kjo është një gjë. Thjesht harxhojnë kohën. Jo, nuk dua të them atë. Nëse, ëh, uh, mirë. Do dëgjojmë Avril Lavigne, nuk mund ta dëgjojmë këtë këngë këtu? Mirë se erdhët në klubin e mëngjesit miq të dashur. Përshëndesim ora është tani 8:06 minuta. Ju përshëndesim fort madje. Ora e dytë e transmetimit në klubin e mëngjesit. Unë jam Blendi këtu bashkë me Irin Altinin Golden Lorin. Hello. Edhe juve kudo që të jeni në rrugët tuaja. Ju urojmë një ditë fantastike. Është e martë, aspak ters. Kur fillon me klubin e mëngjesit data 15 korrik, fiks mesi i muajit, mesi i verës në një farë forme. Nëse mund të themi kështu, sidoqë ndihet sikur është akoma nga fillimi. Ka shumë për të dhënë kjo verë akoma. Kjo verë nordike që na ka bekuar, megjithëse ne që jemi nëpër punëra e ende në qytet, nuk kemi shumë për të ankuar se. Mm. Fresku është më mirë se sa mund të ishte dhe ajo vera e zhegut, a ke parasysh ku po. të pjek dielli? Mm. Të zhurit dielli Se bëhet e bezdisshme, mund të bëhet shumë e bezdisshme kur s'merr dot frymë në zagushi E vërtetë, dhe është më të përgurje në punë Bëhet akoma më e sikletshme Ndërron tre lëkura A bëhet këse që rovëm Zërë si se dhe gjuam Ça do me thënë kjo ekzaktësisht të ndërrosh lëkurë? Duhet të na shpjegojë Altini këtë Ndërron tre lëkura domethënë çfarë që vuan nga vapa? Në një farë mënyre po Po dikur ngaqë njerëzit nuk ruheshin, nuk lyheshin me kremra. Ishte ah, rripeshin. A ti e ke fjalën që rripeshin. Tre po po. Në këtë kontekst. Po tani rripen njerëzit më pak se ishte rripeshin nga 2-3 herë në verë. Përpara kalamajt. Jam rrjepur një herë. Do rripem dhe një herë. Kam përshtypje që varet nga lëkura. Po. Se akoma. Jam përcëllu dy herë. Jo, po tani ça do, tani që përdoren këto. Kremrat besoj. Locionet e kremrat nuk rripen njerëzit? Diçka. Po varet sa kujdes tregon. Diçka pak po. Nëse ti po, tregon. Po mund do të rripet pa. Po. Është bërë pak më shumë kulturë thuhet. Thuhet që të vësh atë. Kremin po. Po patjetër, atë e dim po. Normalisht. Prandaj po. Është e paimagjinueshme të dalësh pa krem. E, po e para e punës sepse sepse të ekspozohesh në diell për aq gjatë, është je duke i kërkuar vetes, domethënë lloj-lloj kështu sëmundjesh lëkure, e ke parasysh, mm. edhe ato të rëndat. Dhe e dyta, se po dalësh në diell e të rrish tërë ditën ashtu, vuan si qen pastaj. Pastaj nuk ka qeni nuk vuan, kështu se qeni prandaj ka lesh që mos digjet. Po shë po prandaj po thënë. Hiqet përgjithësisht. Po ç'a, është përcëllon, vetëm të të zhuritesh atje. Nëse, a vini s'ka nevojë sot. Sot mos vini. Sot lëre fare. Sot është. Lëreni për një ditë tjetër. Sot është ditë vjeshte. Sot mundohuni të vini diçka për thithësat. Po të ketë. Po. Po. Faleminderit, mbarove? Faleminderit. Ndiem shumë e lumtur kur vishem. Këshillohet të zeza zakonisht. Po pra, për ti të them të zezën më të zezën uh, Vanta Black. Dhe dukesh si një njollë që. Vanta Black. Do të dëgjojmë tani miq të dashur uh, lojën e fjalës së censuruar në klubin e mëngjesit dhe kemi gati me Altin Sulajn. Je, je! Fjala e censuruar në klubin e mëngjesit. Hapini veshët, stop censurës. Përveç saj, Ermal, unë dhe ti e di që kemi diçka shumë të përbashkët, që të dy jemi Çfarë? Pra? Atëherë kemi Bes Kallakun nga njëra anë dhe nga sa tingëllon Ermal Mamaqin nga ana tjetër. Mhm. Mm dy pipa. Miq të dashur, dy pipa të njohur. Po çfarë është pipi? Është pyetja për juve. Kush e gjen? Do të fitojë një dhuratë sot në klubin e mëngjesit. Kush e gjen i pari? Do të fitojë një Kontroll të plotë në spitalin amerikan. O të lumtë goja. Okay, ja, e keni dëgjuar një kontroll i plotë mjekësor në spitalin amerikan. Për atë që vjen i pari dhe na thotë se çfarë ka thënë Bes Kallaku në këtë klip, miq të dashur ku ka qenë duke folur për veten e tij. Dhe Ermal Mamaqin. Që është një njëri prej tyre dhe Ermal Mamaqin 2. 2 pipa. E dëgjojmë edhe një herë. Kujdes. Orta, mitulimatu. Mitulimatu. Ultimatumi. Ultimatumi. Pra. E ka gjetur Valentina dhe fiton një orë nga Premium Watches. Ultimatumi. Ultima Tumi. Ultima Tumi. Ultima Tumi. Okej. Okay. Që është diçka serioze them apo jo? Njeri, është diçka serioze. Kështu që faleminderit shumë që morët pjesë në anagramën e ditës së sotme. Faleminderit Valentinës. Valentinës. Jo, jo, faleminderit Besit, Ermalit. Be, Besit Ermalit, Valentinës, të gjithë juve. Deri Vlorë, bashkimet e Shqipërisë kudo që të jenë. Shumë këtu. Po, po. Unë doja që të merrja një moment tani për t'ju ftuar në një sfidë të vogël. Mm. Um, duke luajtur nga teta, Altin. Nga teto Rita, siç do ta quajnë këta. Ishte ishte dhe shumë e mundimshme, ishte dhe shumë e mundimshme sepse Çuni Briani herë pas here këndon se dëgjon Club FM-in, dëgjon uh, dëgjon emisionin ndonjë mëngjes kur Është me, është me. Jo, jo, varet nga humori, ne jo, jemi. është në shtëpi. Noemi urren emisionin, do vetëm kukullat. E kupton? Kukullat, kështu i themi. Ë, uh, por ndonjëherë i pëlqen uh, muzika. Po ne ulemi unë dhe Briani ulemi, ne dëgjojmë muzikë bashkë. Ne mm -hmm. kemi filluar ta bëjmë kështu si praktikë dhe shohim video. E shohim ca Billy Joel, e shohim ca gjëra të vjetra, e kupton? Kështu zakonisht dëgjojmë muzikë nga vitet 90, e video nga vitet 90. Se unë duhet ta ashtu, por ai dëgjon edhe muzikë moderne. Kuptohet. Dhe pastaj fillon e këndon, po çuni është vetëm 3 vjeç, kështu që nuk është se ja ja merr dot këngës. Tamam siç duhet. Kështu që kur ai këndon, është pothuajse e vështirë të kapësh se çfarë po këndon. Mhm. Mm është sfidë në vetvete. Kështu që thash, mund ta përdorim këtë sfidë. Hajde ta marrësh vesh se çfarë këndon Briani. Kush është i zoti ta marrë vesh le ta sillim si kuiz. Por më bëri zbor dje se nuk donte. Nuk donte, nuk donte, nuk donte. Domër të kaqim bashkë. Do ai kur do ti. Mezi ia mora klipin për ditën e sotme. Au. Oh. Okej, okay, ka kënduar këtu një këngë moderne, një këngë të momentit. Mhm. Mm ne duhet ta gjejmë se cila është kjo. Ne duhet ta gjejmë se cila është në zërin e tij. Kështu që gati? Gati. Atëherë, duhet të gjeni cila është kjo këngë, miq të dashur, është një këngë e momentit në 069 20 70 222 përgjigjen. Kujdes. Ure, ure, a gjigjua, ure, ure, a gjigjua, ure, ure. E përra. Okej. Ha? Mjafton besoj? Mjafton. Okej, mirë, kjo ishte miq të dashur klipi për sot. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, tani do të dëgjojmë që nga këtu, nga Teta, nga Teta, Altin.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 Është një histori nga këto të rrallat, por që ka ndodhur vërtet. Ë uh, qysh nga viti 1992, John Montin, një 52 vjeçar tani më nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë në burg. Më fal, jo në burg, në çmendinë. Oh. Po, ka qenë në çmendinë. Ëh, uh, gjithçka ka ndodhur uh, pasi ky në 92-shin ka pasur një lloj, si thua, konflikti uh, me vetveten. Jo, në fillim fare kishte zënë një shtëpi që s'ishte e tija. Mm. Dhe shpallte që këtë ma kanë lënë trashëgim të oh. parët e mi. Thoshte, e kupton dhe e gjitha kjo pastaj kaloi në një konflikt me policinë, diçka ndodhi atje dhe ky vajti në gjykatë, vajti në gjykatë për këtë, si thua, këtë sherrin e madh që kishte ndodhur atje. Dhe atje në gjykatë u mendua që zoti Montin nuk ishte mirë nga trutë. Dhe mbrojtja e tij ishte që ky zotëri nuk është në gjendje që të mbrohet para ligjit për shkak se ka uh, probleme mendore. Mhm. Mm Kështu që e morën dhe e rrasën në një çmendinë. Ky është munduar gjatë gjithë kësaj kohe t'u thotë atyre që jam ore zotni, thoshte. Jam në rregull. Nuk jam keq. E kupton? Kam pas një moment aty me policin, po. për shkak ky Montin ishte duke marr uh, ishte duke marr një lloj kështu uh, ilaçi. Ah. Ishte një uh, një lloj jo mjekimi për shpinën. Ky kishte pasur një problem me shpinën. Dhe thotë që ky Ilaç ose ky medikament shkaktonte mes tjerave dhe halucinacione. Mund të ketë qenë ndonjë nga këto opiatet mm -hmm. që përdoren zakonisht për këto. Ë uh, si oksikotina, ku di unë tani çfarë. Dhe ky mund të ketë qenë i droguar në momentin që ka qenë aty me policinë. Edhe i droguar kur ka thënë që të parët e mi më kanë dhënë mua këtë shtëpi, etj etj që mund të ketë menduar. Por, por, momentin që ky është futur në çmendinë, kura i është ndërprerë, këto ilaçet që ky po merrte për dhimbjen e shpinës nuk i mori më, e dhimbja është bërë më mirë dhe ky menjëherë është qartësuar. Dhe e ka parë veten në 92-shin, krejt në rregull nga trutë me me shpinën që i dhemb pak tani. Ka parë rreth rrotull, ka thënë, Ore, wow. mos uh, mos më mbyllën gjë në çmendinë mua. E vërtetë është kjo? Po, dhe nuk ka dal dot deri këtë vit. Oh, wow. Ai ka dal këtë vit nga çmendina dhe ka hedhur shtetin në gjyq. Po kërkon. Sa vite i bie që ka qëndruar aty? 92 2014. 22 vjet. Wow. 22 vjet nuk e di. 22 vjet atje. I ka ikur jeta atje, në çmendinë, po në Nebraska ka qenë gjatë gjithë, gjithë kohës, kërkon 33 milion dollarë dëmshpërblim. Dëmshpërblim për kohë dhe rroga të humbura nga shteti. Ë, uh, thotë që bëtë gabimin që mbushët letrat gabim që më çuat ashtu siç më çuat dhe del tani sepse këtë e ka e ka zbuluar një nga doktorët brenda. Jo, ia ka thënë që është, është normal. Po, ka bërë gjitha, ka bërë gjitha këto testet dhe ka dalë dëshmojnë pastaj që Ky është normal, dhe ka qenë normal gjatë gjithë kësaj kohe. Që ato që ai po thotë që thotë se të gjithë ashtu thonë këta. Po, edhe i dehuri pra, thotë që nuk kam pirë. Po që ky është në rregull. Ky është në rregull. Kështu kështu rezulton. John Montin, 52 vjeç, Nebraska, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 22 vjet në çmendinë. Urojmë t'i marrë ato 33 milion dollarë. Po. Se po kemi ca dyshime se si të rrish 22 vjet në çmendinë. Diçka ke marrë. Ka diçka që mund të mos shkojë me jetën tënde. Jo, mendoje pak tash se si mm. mund të ndihesh pas 22 vjetësh. Po se nuk është e thjeshtë, ë? Jo, mendoj se jo. Po ç'mund të themi ne? Që s'kemi qenë ndonjëherë. Apo jo. Apo kemi qenë. Apo kemi, a? Duhet me provu. Hajde, ky është momenti. Ky është momenti për të folur. Kam qenë edhe unë. Edhe unë. Dy herë. Edhe unë. Nëse, okay, uh, Naughty Boy bashkë me Sam Romans tani në këngën që titullohet Home në klubin e mëngjesit, miq të dashur. 8:24 minuta ju jeni me Club FM në 104. 8:27 minuta në këto momente në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim dhe ju urojmë ditë fantastike. Tani ka fjalën Jeri për njërin nga historitë e saj gazmore. Dhe përgjithësisht ndodh që babai ose nëna kur vajzat janë të vogla i thonë gjithmonë uroj që kur të rritesh të bëhesh princeshë. Mm. Dhe kjo histori ka të bëjë pikërisht me princin e kaltër. Po, Olta. Bëhet fjalë për një baba e ka emrin Jeremy Heaton, i ka premtuar vajzës së tij 7 vjeçare se ajo do në të vërtetë do të ishte një princeshë. Dhe çfarë ka bërë është ka filluar ka marrë globin dhe ka filluar të shohë territoret anembanë dhe për të gjetur një vend ku nuk përbënte problem dhe që ishte i vetmuar dhe që nuk kishte një pronar mm -hmm. në thonjëza kjo. Mm -hmm. Pasi ka parë hartën, Jeremy ka vendosur dhe ka gjetur një vend që nuk përbënte problem sepse ishte një vend që nuk ishte ba, nuk kishte banorë, quhet Bir Tawil, është një rajon malor prej 1287 kilometra katrorë, është midis Sudanit dhe Egjiptit. Pasi ka shkuar dhe ka parë terrenin e këtij vendi malor dhe ka parë që nuk kishte ndonjë problem për ta zënë një pjesë të tokës aty. Për ta zaptuar? ka ngritur flamurin e ideuar nga vajza e tij 7 vjeçare që e ka emrin Emily. Wow. E ka vendosur flamurin aty dhe pasi ka bërë një foto të vendit, uh, ka shkuar në shtëpi dhe i ka thënë vajzës së tij, "Tani ti mund të jesh një princeshë e vërtetë. Ja ku është territori yt." Kështu që Ja ku është territori, ja vendi Përkatësisht, përkatësisht ti je një një princeshë. Po. Dhe vajza e ka pëlqyer aq shumë uh, të gjithë këtë punë që babai i saj ka bërë dhe tashmë uh, preferon që mos ta thërrasin thjesht Emily, por princesha Emily. E ka wow. vënë kusht nënës dhe vëllait të saj më të madh, Megjithatë, familja e ka i ka vënë emër tokës që ka zaptuar, e ka quajtur Mbretëria e Sudanit Verior dhe të paktën presin që fqinjët ku jetojnë, se ata jetojnë në Virginia në të vërtetë, mm -hmm. fqinjët ta njohin dhe ta pranojnë që vajza e tyre Emily është princesha e Mbretërisë së Sudanit Verior. Ok, faleminderit Jeri. wow, shumë mirë. Atëherë, uh, për ata që s'e kanë dëgjuar, miq të dashur, kjo është loja e re, Briani që këndon uh, nipi që është 3 vjeç, por që këndon këngë në mënyrë të tillë që bëhet e vështirë t'i t'i njohësh se cilat janë. Megjithatë, ë uh, do e provoj me këtë sepse është është në është e nxehtë tani. Mm. Kjo këngë, kështu që shpresojmë që ta që ta gjeni. Kujdes. Ure, ure. A djiwa, ure, ure. A djiwa, Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues O zemër zemër O zemër zemër O zemër zemër O shpirt shpirt E nga ta dija unë Se diçka nuk shkonte O zemër, zemër, s'duhet të të lija, të largoheshe, dhe tani, je zhdukur nga sytë. Më trego, sido që të jetë, ma thuaj zemër, se kam nevojë ta di, sepse vetmia ime, po më vret. Dhe unë duhet të rrëfej, Ende besoj Ende besoj Kur s'jam me ty Mendjen humbas Një shenjë më jep Më godit zemër Syve ma plas Për cilin këngë bëhet fjalë, dërgoni mesazhet në 069 20 70 222. Se po mundohesha që t'i jepja rimë asaj. Ë ndërsa vetmia ime po më vret, Më duhet të rrëfej, ende besoj Ende besoj Kur s'jam me ty, mendjen humbas mm -hmm. Një shenjë më jep, syve ma plas La Roux vjen tani me Let Me Down Gently Miq të dashur jeni me klubin e mëngjesit Valët e Club FM në 104 Klubi i mëngjesit. Në Club FM dhe në Club TV. Mirëmëngjes yeah, yeah, gjithëve. Yeah. Çdo ditë nga ora 7 deri në orën 10 valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s më gjithashtu këtu për uh, këtë program të përditshëm. Eh, okay, mbas pak do të fillojmë edhe atë quizin me seri, por duhet të kthehemi pak tek kjo loja e Altinit tani, se ka diçka për të zbuluar. E di, e di mhm. që është në pazar, megjithatë njerëzit kanë opsione shumë për çfarë mund të ketë thënë Bes Kallaku. Mm -hmm. Keni parasysh tani jemi me dy komedianë, me dy aktorë humori, miq të dashur. Ë uh, Bes Kallaku nga njëra anë, Ermal Mamaqi nga ana tjetër. Me dy karagjoza thotë Marsida për shembull jo, karagjoza mund jo, të ishte jo. një fjalë për shembull, ata nuk kanë problem t'i quash karagjoza po. se e marrin për kompliment. Me dy këngëtarë për shembull. U kanë thënë edhe më keq se karagjoz prandaj. Jo, jo, jo. jo. jo Ëm, nga Laçi. Dy nga Laçi. Ta dëgjojmë njëherë Besin, pastaj japim opsionet. Okej. Për vetë se Ermal, unë edhe ti e di që kemi diçka shumë të përbashkët që të dy jemi E kanë shumë të përbashkët, jo thjesht të përbashkët. Kjo është shumë e përbashkët. Jemi dy figura humori. Jemi dy figura humori. Mund të ishte por jo. Jo. Jemi dy miq. Siç e tham pra Jeri diçka shumë e përbashkët e të dyve. Dy shok. Jo. Jemi dy Vipa, jemi dy artista, dy artista. Artista? Dy jo, aktor, jo, dy jo, aktor. Jo, jo, jo. Dy këngëtar. Jemi të jo. lidhur me dy femra të bukura, thotë. Jo. Uh -huh. Jemi dy baballarë. Është vetëm jo, një fjalë, nuk është një fjalë. Po një fjalë, është po, siç ta po. blendi, dy baballarë për shembull. Jemi jemi dy shok. Jo. Dy çuna. Po, jo, dy çuna. Dy, nice, okay, në rregull. Atë i bën opsionet juve, çfarë do të fitojë që e gjen? Tham një kontroll të plot në spitalin amerikan. U zgjat shumë po them. Ndërkohë, mm. ndërkohë nga teta këtu kemi uh, këtë Brianin që këndonte këngën në këtë mënyrë miq të dashur. E ka gjetur Ledina. E bëra. Ka thënë fancy. Fancy, bravo, bravo, bravo. Fiton një lule nga bota e luleve. E lej lum toke. Ja ka gjetur. Kthehem pas pak lule me qizim ishte ashtu tani është second city me I wanna feel. 8:40 minuta, ju përshëndesim që të gjithë ju urojmë një ditë fantastike në klubin e mëngjesit në Club FM në 100. 104. Far and wide, they call me something else. They call me disco. And you know why? It's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh. With Blendi and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Hello. Mirë se erdhët keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithë ju urojmë ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altin, Nolden, Edhe Lorin çdo ditë me juve nga ora 7 deri në orën 10, 10. në Club FM 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Atëherë. Um, kemi folur sot për disa gjëra të ndryshme, por pak më parë ju thashë edhe për ushqimet që rrisin stresin. stresin. Janë ato ushqime tek të cilat neve vrapojmë kur jemi të stresuar. Në fakt, duke menduar që tek këto ushqime do të gjejmë një lloj rehatie, një lloj uh, E ke parasysh është kjo që comfort foods kështu. Mm -hmm. A në fakt ta shtojnë stresin, sidomos kur janë të pasura thonë ata me karbohidrate dhe sheqerna. Sa më shumë gjëra të hani që janë të pasura me karbohidrate dhe me sheqerna, aq më shumë do të ndikoni trupin tuaj në mënyrë fizike që hormonet e stresit të ngrihen, mm -hmm. të rriten edhe në këtë mënyrë edhe vetë niveli i stresit tek ju të rritet. Ajo që mendoni se po ju ndihmon në fakt ju bën më keq akoma. A, kështu që kanë thënë që brumrat Një, një. karbohidratet pra ata ndryshe dhe sheqernat e njëjta gjë në një formë apo në një tjetër, por që akoma më e koncentruar janë ato që duhet t'u qëndroni larg në rast se keni stres. Çfarë duhet që të përdorni në fakt? Është peshku për shembull. Mm. Omega 3 që ndodhet me shumicë tek peshku është një anti antistresant i provuar. Çokollata e zezë që neve e përmendëm po e përmendëm pak më parë, uh, gjithashtu ka ka um, veti të jashtëzakonshme mm. kundra stresit, kështu që mund të përdorësh ato, por jo bukën me djathë. Sepse atë di, në të pëlqen ajo korja e bukës o zot sa e mirë që është është një bukë të tërë mund. Jo, bukë, po. një bukë pesëdhjetëshe, siç i thoshin dikur, tani sa është? Tetëqindshe. Tetëqindshe. Po, po, të hash koren. Hash koren e saj. Hash koren e po, bukës. Po, po, hash koren e ngrohtë. Po, hash koren e si. Ca që ishin me fat, ca ishin të përkëdhelurit e mamasë, jo tek shtëpia jonë, për shembull, u priste mamaja koren e sipërme të bukës po, dhe ua lyente me gjalpë. Atë të zezën që ishte akoma më e shijshme. E tani. E kupton? Jo hahet bukë, po koren e sipërme, me të gjitha pastaj, e gjithë buka mbetej pa kore. E zhdeshur. Po e zhveshur se e kishte ngrënë i përkëdheluri i mamasë me gjalpë, e kupton? Nëse po gjithsesi, ë uh, vezët Gjithashtu për shkak se kanë proteinë janë shumë të mira. Vezët e rrahura, thonë ata për mëngjes, eh, po oh. farat e kungullit, antistresant të shkëlqyer. Oh, Kështu që nëse bleni për shembull fara, fara kungulli të po. qëruara mund t'i mm. përdorni mbi Mbi një omletë vezësh, mund ta spërkasësh atë me fara kungulli. Ëh. Mm -hmm. Përpara se ta stërvi, ta servirësh, apo mund edhe ta stërvitësh. Po, po omletën ta vësh aty rreth stadiumit Qemal Stafa, bëj vrap. Ja dy herë. Kështu, edhe hekur njësh, pastaj omleta, pastaj ta hash. Stresi. Po ushtrimet gjithsesi janë janë të mira. Po po flisim për Për këto gjëra pra, për uh, ushqimin në këtë në këtë rast. Tek tek kungulli ka zink Altin. Po, po na thonë zinku është ai dhe magnezi gjithashtu që gjendet uh, me shumicë tek farat e kungullit. Po. Janë ata që ndihmojnë me me stresin. Okej. Okay. Pra jo çokollatat i bie. Si çokollata e zezë vetëm. Çokollata e zezë. Çokollata e zezë. Çokollata e zezë. E dëgjova okay. ku ke. Ashtu. Okej. Okay. Jo, nuk mund të thosha po se. Atëherë, a mund të Shok. Po. Mm -hmm. Mund të bëjmë uh, quiz. Quiz me seri. Po, faleminderit. Ti ti ti ti ti. Atëherë, miq të dashur. Sot në quizin me seri Kategoria është Cili ishte viti? Dakord. Unë do të jap një ngjarje. Dhe ne do të gjejmë vitin. Ju do gjeni vitin. Mhm. Mm Se kur ka ndodhur kjo? Që që në fillim fare pyesim Cili ishte viti? Kur reçipetat digjeshin 400.000 vetë merrnin pjesë në Woodstock oh. Në Chicago mm -hmm. Nërsa Neil Armstrong Bënte një xhiro në hënë për qejfin e vet. Cili ishte viti miq të dashur kur reçipetat digjeshin 400.000 vetë merrnin pjesë në koncertin Woodstock në Chicago. Ndërsa Neil Armstrong dilte xhiro në hënë 0-6-9-20-70-222 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për çmim fitues 0-6-9 20 70 222 069 20 70 222 Do kemi një dhuratë nga Nescafe Okej, okay, është për dhuratën e Nescafes Për ditën e sotme, miq të dashur Kërkojmë atë vit pra Kur uh, Neil Armstrong Ecte në këmbë dhe 400.000 vetë Merrnin pjesë në një koncert të vetëm. Kthehemi pas pak, klubin e mëngjesit me më shumë Ora është tani 8.52 minuta për po shkon 8.53 Kjo është Ella Eyre me If I Go Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim. Që të gjithëve dhe ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Irin, Altinin, Oltën dhe Lorin. Çdo ditë me juve nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Okej, okay, uh, jemi nga fundi, miq të dashur, në klubin e mëngjesit. Nga fundi i orës 2, domethënë. Mhm. A dua dhe nga fundi i këtij muaji. Drejt fundit. Drejt fundit po. Ke edhe një herë kaq Altin që të mbarojë muaji. Mirë, okay. Ë uh, kishim një pyetje para pak. Pyetja ishte miq të dashur në kategorinë cili është viti ose cili ishte viti. Në këtë pyetje ne kishim uh, disa ngjarje. Woodstockun, Woodstockun Uh, me 400 mijë vetë dhe Neil Armstrongun që ecën mbi hënë. Dhe djegien e reçipetave. Dhe djegien e reçipetave gjithashtu. Po dhe kanë thënë 1969. E saktë. Bravo. E ka gjetur e para Ueda dhe fiton një dhuratë nga Nescafe. Bravo Ueda. Mund bëjmë një tjetër? Mhm. Mm Thank you very much. E bëjmë një tjetër dhe largohemi. Kujdes për të fituar dy bileta për kinemanë Cineplex miq të dashur për premierën e së enjtes në Super Cineplex ne duam Përgjigjen e kësaj pyetjeje. Brazili. Pa. Po. Sapo. Mikpriti. Kupën e botës. Apo jo. Pa. Po. Pyetja është në cilin vit Rio de Janeiro Do të mikpresë Olimpiadën. Lojërat Olimpike. Në cilin vit? Kjo është në të ardhmen. Kujdes. Mm -hmm. Është caktuar që tani. Rio nuk ka mbaruar punë akoma. Do të shkojmë sërish në Brazil. Kësaj radhe për Lojërat Olimpike pyetja është në, në cilin, cilin vit? vit? Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithëve. Ne jemi këtu çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM 100.4 edhe në ekranin e Club TV-së. Mirë se të gjithëve. Sa është tani? Oh, 9:07 po shkon po. Mirë, shkëlqyeshëm, do thosha unë, jo mirë. Mirë është pak, ka dalë dielli, kështu që mm. është super. Miq të dashur, duhet t'i japim tani të gjithë emrat e të gjithë fituesve, të gjitha gjërave që kanë fituar ndonjëherë. Në emisionin tonë. Jepi Olta. Ja nisim me, ja nisim me Benin që ka thënë besimtar. Besimtar. Oh, ne ta dëgjojmë nga Bes Kallaku vetë se ç'të uh, thot për këtë, si konfirmim. Mm -hmm. Unë dhe ti e di që kemi diçka të shumë përbashkët që të dy jemi besimtar. Atëherë. Është fjala besimtar për ChaKan. Bravo Beni. 788 i mbaron numri, fiton një kontroll të plot në spitalin amerikan. Çfarë fiton Beni? Çfarë fiton? Një check-up në spitalin mhm, mhm, amerikan. Mhm, Ndërkohë, tjetër Olta, 2018 kanë thënë për kuicin e fundit për lojërat olimpike për lojërat në olimpike Brazil. që do bëhen në Brazil, pra. Në Brazil. Eli fiton dy bileta. Çka kanë thënë? Për në 2018. 2016. 2016. Thank you. Faleminderit Olta. Nuk e di pse kam filluar. Kam filluar, kam filluar të rrjedhim trutë. Nejse, nga Britney Spears. Ha, bravo. Bravo. E ka gjetur Mirela dhe fiton një set me foto nga Art Center Tirana. O zemër, zemër. O shpirt, o shpirt. O zemër, zemër. O shpirt, o shpirt. Nga ta dia un se diçka nuk shkonte. La Mirela ka fituar. Okej. Okay. Gocat kanë një sharadio miq të dashur dhe Jeri premton se është fjalë e lezetshme. Kështu që meqë fjala është e lezetshme, un po them ka lezet. Ah, ta hudhi. Tua tua gjej mirë se çfar çfarë kanë. Gati? Gati. Sharadio. Loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Amen. Fillojmë tani lojën, është diçka që hahet. Jo. Diçka që diçka që digjet Jeri. Jo. Jo. Është një kënaqësi e veçantë. Se unë s'po ja fus kot në rregull Po është një dukuri optike shumë e bukur është një dukuri optike me, me shumë me shumë gjërash që thamë tani është edhe një dukuri Dukuri optike Optike Optike, mm. optike dhe shi Nejse, dhe, është e syri Po pra, pra, prandaj Kjo e vërteton dhe një herë që Olta atë që pranoi pak më parë se Ylberi nuk kalohet Dihet që sa më shumë i afrohesh, ai largohet Ai largohet Po dhe këtë s'e dije, Olta I Vetëm të trashet zëri Burë supera Nejse, duhet të kërkoni pak falje dëgjuesve se boll u morët me mua Nështë, jam po aq grua sa më parë Të paktën për sa më përket mua Nejse, okay, I, I will sa never Sa vajza jemi s'kupton të gjithë I will never, po nuk e kam me ty, ma ja I will never let you down, nga Rita Ora, miq të dashur në klubin e mëngjesit me ca trëndafila të kuq. Ëm um, dhe që nga kopertina, se thonë që kopertina mos e gjykon një libër nga kopertina, por që gjithmonë ata që dizenjojnë jo, po, kopertina. Jo, është e para, e para është syri që godet, do dhe syri pjesën e vet. Ja, pra ju që punoni me libra, më thuaj ti mua, sa sa sa e rëndësishme është kopertina? Është më e rëndësishme kopertina sepse të transmeton menjëherë atë që ti do të, domthonë, Po flas në sensin e një botusi e të një shpie botuse. Çfarë mm -hmm. do të transmetosh tek tek lexuesi? Mm -hmm. uh, do të transmetosh atë kënaqësinë e, e leximit, të përmbajtjes, apo do që ta gënjesh. Sepse uh, në një farë mënyrë titulli, kopertina uh, edhe mund të manipulohen në një mënyrë të tillë për të tërhequr vëmendjen. Po sigurisht. E, e lexuesit, po jo gjithmonë uh, është ajo që themi që e e e shfaq të tërën brëndësin ose atë temën që trajton libri. Patjetër, patjetër. Kështu që kopertina në këtë rast na ka ardhur me këtë vajzën. Sa më pëlqen kjo vajza. Ah, kopertina ka një vajzë e cila ka kokën ulur, por mban një trëndafil në dorë, duket romantike dhe trëndafilat sikur i merr era që janë fustani i saj. Janë fustani. Në një formë apo një tjetër ka këpucë të kuqe, këmbë shumë elegante. flokët e krehur. Ëm, um, kështu që menjëherë të çon në një, po themi, në një situatë romantike, moderne, rinore, ëm um, edhe verore pak. Edhe pastaj titulli thotë Telashe dashurie. e po, nuk besoj që në një farë mënyre edhe për titullin kemi hequr pak sepse duke qenë se titulli në origjinal ishte ndryshe, The State, The State We're In. Ishte pak e vështirë ta ta uh mhm. -huh. sillje në shqip, por duke parë atë uh, mënyrën rrjedhshmërinë e librit, uh mhm. -huh. gjithë uh, subjektin, atëherë menduam që uh, telashe jo domosdoshmërisht do të thotë gjithmonë probleme. Probleme. Mm -hmm. Domthonë janë ato telashet e vogla të përditshme. Po se ju që... gratë i kërkoni vetë këto gjëra. ja, po do të. Nuk i kërkojmë me qiri. Jo. Një bisedë, një bisedë mes grave. Telashe nuk do të thonë gjithmonë probleme. Jo, jo, aspak. Okej, okay, shumë mirë. U kuptuam. Megjithatë, para se të vazhdojmë që Aida të na tregojë për librin, unë dua të lexoj një shprehje që e keni në kopertinë, është shumë e bukur. S'kam njohur kurrë një cinik të lumtur apo një optimist të trishtuar. Mm. Shumë e bukur. Sepse të dy personazhet në fakt pikërisht nga ajo shprehje, si thua, karakterizohen të dy personazhet. Është Jo, një vajzë romantike, shumë optimiste, nganjëherë për mendimin tim dhe me me ca ide që nuk e mbajnë, domethënë nuk është më me këmbë në tokë, po fluturon. Pak naive ndoshta. Mm -hmm. Pak naive ndoshta, mm -hmm. megjithëse është domethënë presupozohet të jetë në një moshë të rritur 35 vjeç. Po ne tashi. Ne jemi gjithmonë të vegjël. Dhe Dini që nga ana tjetër është një person që um, është um, një bukurosh i paepur, ka pasur shumë aventura në jetën e tij me femra të ndryshme, mirëpo mbetet gjithmonë një tip cinik i ftohtë që nuk mhm. jepet para asnjë lloj gjëje. Dhe prandaj dhe ajo, si thuash, ai ai citat nga libri është zgjedhur enkas për të për t'i dhënë frymën e e gjithë gjithë librit. Pra, këta të dy takohen. Nga njëra anë kemi për ky është një, kjo është një romancë, ky është një libër dashurie. Një rastësi fatlume ose fatkeqe, mm. mund të kthejë, mund të të ndryshojë rrjedhën e jetës. Xhoi optimistja, nga njëra anë që beson tek dashuria etj etj etj tek lumturia e të gjitha këto, dhe nga ana tjetër ciniku Din. Po. Dhe përplasen këto dy karaktere. Sigurisht. Është një skemë klasike. Po kjo duket si klishe në po, jo, fakt. Jo, jo. Por uh, shiko. Kështu ndodh. Kto mund të jenë, kto mund të jenë, kto mund të jenë. Në fakt, kur vijnë në formë artistike, qoftë letrare, qoftë në kinematografi, shumë shpesh janë formula të shkëlqyera. Që kujtoj, uh, kujtoj me një, një film Down with Love me Rene Zellweger, Zellweger çka ajo. Mhm. Edhe kjo um, Nëse se tash s'po më kujtohet as emri i këtij aktorit anglez. Por që por që por që Po mendoj për shembull për filmin uh, Serendipity. Serendipity. Uh, okay. Që Shumë... është uh, per, domethënë një nga ato themi filmat romantik po. që të sjellin John uh, Cusack në atë film. Pikërisht mm -hmm. me nuk e mbaj mend emrin e asaj vajzës. Po sigurisht. Mban mend John Cusack. Për çfarë? Ju e dhe ju lutem kur na flisni na shikoni në sy. Atëherë, atëherë, përplaset goca dhe ky djalë. Ça ça ndodh me këta të dy? Tani si njihen? Në avion më. Takohen në avion. Janë në ajër të dy. Pikërisht janë në ajër të dy. Tashmë kuptohet, domethënë nuk kanë atë nuk është një dashuri me shikim të parë. Ajo në fakt është duke shkuar në në Chicago sepse duke qenë me këtë tipin e ëndërrimtares, mm -hmm. ka menduar se ish i dashuri i saj ishte burri i duhur. Uh, që të cilin ajo e kishte lënë, kështu që ajo do shkonte atje për, për të ndaluar dasmën e atij. Ah. Në një farë, në një farë mënyre, ky mund të ishte një një mund të bëhet një film i mrekullueshëm sepse po. ka shumë stil hollywoodian në të shkruar mm -hmm. ose në përgatitjen e skenave të Pra kjo është, kjo është nisur me një mendje të keqe për të prishur një dasëm. Pikërisht. Dhe takon Xhoin, takon Dinin, kjo është Xhoi. Po. Takon Dinin rastësisht në avion përveç atyre grindjeve të para janë të detyruar të rrinë bashkë për atë periudhë kohe mm -hmm. që Por ndërkohë ndërthuret edhe historia e familjes, e familjeve përkatëse. Të dy vijnë nga familje të ndryshme, Xhoi ka kaluar një fëmijëri të jashtëzakonshme, të bukur, një fëmijëri të artë. Le të le ta lëmë këtë si një po, si po, një sfidë. Pa treguar detaje. Le të themi që këto familje nuk janë pleksur për herë të parë. Le të themi që kjo Nuk është, nuk është takimi i parë midis këtyre, jo, këtyre dy familjeve. Realisht ka një jo. histori të vjetër që ka zbuluar. Ka një histori të vjetër e cila në në fund, domethënë do të do të zgjedhi ose më saktë do të vendos në një farë mënyre për fatin e këtyre të dyve. Ëh. Mm -hmm. Duket sikur takimi i këtyre është rastësisht me dashje. Shikoj se e ka shkruar. Sikur është i parashkruar unë nganjëherë, domethënë nuk e di nëse juve e besoni këtë çështjen e, e fatit edhe të, të shkruarit apo të rastësisë, po Sado që unë herë pas here mundohem që të mos e besoj, mm -hmm. ndodhin gjëra që të bëjnë ta besosh që diçka e tillë, domethënë janë të, janë të stisura gjërat në një farë mënyre. Disa gjëra ndodhin dhe të bëjnë të besosh që gjërat ndodhin. Ishte shumë filozofi. Jo, po, do të them që hajde hajde çfarë mund të bëjmë ne më shumë që gjërat mos ndodhin. Asgjë. Ato thjesht ndodhin. Gjithsesi, jo, edhe unë edhe unë besoj tek tek Mhm. Mhm. Kuptohet. Një dashuri drithëruese thotë këtu, e cila kalon kufijtë e brezave. Ja pra që është ajo gjëja me familjet që janë takuar edhe më përpara. Nuk janë të shumtë autorët që krijojnë personazhe me kaq shumë të meta, por që gjithsesi janë fort të dashur. Ky është ë, ky është përkufizimi që i ka bërë revista Glamour. Po. Ë, Kësaj dhe shikoj që Ka një target group uh, tek gocat, tek femërorja, uh, uh, nën çadër, te te kohët e plazhit, po themi te kohët e paradites, ndoshta të, uh, të pasdites në plazh, është është uh, jo realisht është është gjëja që që duhet. Leximet e verës janë ndryshe nga leximet e tjera. Dhe un se është një është një danez Po shkruan, e ka marrë Dalli. Jo. Shikojeni këtë librin ju te Pegi. Po shkruan të gjithë historinë e jetës së vet. Çdo gjë që i ka ndodhur gjithmonë, çdo gjë që mban ah, mend. Deri tani ka 6 vëllime me nga 1000 faqe. 6000 faqe dhe është deri nga mesi i jetës së vet. E ka marrë Dalli, po po thua. Interesante. Ai nuk është një lexim vere, për shembull. Se ai shkruan çdo gjë imtësisht, isha në klasë të parë, mora notën 4, dola pastaj ashtu. Jo, po nuk është, dëgjo, unë nuk e kuptoj, domethënë nganjëherë kjo është personale dhe mm. nuk ka lidhje me me me botimin dhe me me profesionin. Ë, uh, por unë për shembull nuk kam kohën në dispo, e, gjithë kohën e, e përhershme në dispozicion gjatë dimrit apo ku di unë. Kështu që unë verës atë 10 ditë që kam pushime, i shfrytëzoj për të lexuar gjëra të rënda. E kupton. Për shembull tani jam duke lexuar Mjeshtri e Margarita të Bulgakovit. Okej. Okay. Kështu që e kam fjalën që nganjëherë ata njerëz që kanë oh, luksin, kanë luksin që të lexojnë libra të lehtë në verë, më duken me shumë fat. Një ditë. Sepse ja, ka njerëz që s'e zënë fare që dimër për shkak se që në verë shko ai vetëm kur të zëjmë që të zëjmë. Është si fizikultura, pse mund të bësh më shumë? Rëndësi ka, rëndësi ka që, domethënë, mund të shoh që kjo kultura e leximit, jo vetëm gjatë kësaj mm. periudhe, paktën në këtë periudhë kohe që unë jam shumë brenda botës së librit, e shikoj që njerëzit janë shumë më të interesuar. Sidomos për panairet, për shembull e pashë edhe në Kosovë, kishte një interesim shumë të madh deri deri te te fëmijët e vegjël. Ti je njeri që ke ke vite që merresh me librin. Po drejtpërdrejt, tani shumë intensivisht. Tani po. shumë intensivisht. Mendon që ka ngritje? Me them se po, them se po. Ndjen një ngritje të interesit domosdoshmë. Them se po, ë edhe ka ndihmuar shumë edhe edhe media. Mm -hmm. Shikoj që ndjer, domethënë gazetarët brezi i ri që po vijnë, domethënë janë gjithmonë më të interesuar për librin dhe për ta futur librin brenda brenda strukturave të emisioneve të tyre. Dhe duke u rritur kjo në një farë mënyrë krijohet edhe interesi, interesi për librin. Mm -hmm. Varet pastaj, nuk dua të bëj sepse secili lexues ka shijet e veta, rëndësi ka që njerëzit duke filluar të lexojnë, Do të avash avash mund të rrisin edhe themi gradën e po. e rënd, po. e rëndësisë apo autorët që do zgjedhin, sepse përsosen shijet dhe duke u përsosur shijet teknikisht. Jo, më vjen shumë mirë që e thua këtë. Më vjen shumë mirë që e thua këtë. Unë sapo mbarova një libër që ishte ishte një se e lexova në Kindle, kështu që nuk e di tamam numrin e faqe. Po di që ishte nja 929 faqe. Uh, është ai Murakami 1Q84. Ah, Ky okay. me trilogjia me tre libra. Uh, kështu që 900 faqe, po ju desh një përkthyes, unë kam qejf shumë ta përkthej. Ja ta thashë publikisht që ta dish. e kam lexuar. Edhe është si super libër. Shumë, apo nuk e po di. Po pse ma the publikisht se mund të na i marrin të drejtat ndonjë tjetër. kush nuk e di kush mund të marrë të drejta librash me 900 faqe përveç Pegit. Por gjithsesi, ëm do të kemi pas pak klubin e mëngjesit, miq të dashur, ne ju përshëndesim fort është Aida Baro këtu me ne. Nga Shtëpia Botuese Pegi, kjo quhet Telashe dashurie, gjeni në çdo librari, por Rebeka, për shembull që ishte romani i fundit i botuar nga nga Kasoruho i përkthyer nga Kasoruho nga ju. Është një tjetër themi Tjetër gjë. Do të thosha një një një një zhanër tjetër sepse jo të gjithë para pëlqejnë këto gjërat e, e thjeshta fare, të këndshme romantike. Aty kemi edhe romantiken, por kemi edhe atë ndjesinë e, e stilit gotik. Mm -hmm. uh, ndoshta mund ta përafroja pak, do ishte një ndoshta pak e tepruar, por me uh, stilin e uh, tregimeve të Edgar Allan Poe, mm -hmm. që të mbajnë pezul, mm -hmm. të mhm. mbajnë në ankth, kanë elementin misterioz. Elementin e mistereve që gjithëve mund t'ju interesojnë. The Shining, Rrezatimi po ashtu. Gruaja e thyer gjithashtu. Gruaja e thyer gjithashtu. Po meqë ishim te tek tek i ndjeri Kasoruho se mjeshtrin mhm. nuk e kemi më, ishte edhe Ayn Rand që ka ardhur nga ai pastaj. Mhm. Sigurisht. Qoftë Revolta e Atlantit, qoftë uh, Burimi i jetës edhe këto libra të mirë. Po. Që nëse do të flasim për gjëra serioze pastaj, e bëjmë pak objektivizëm e filozofi në në lexim. Po. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, miq të dashur Aida gjithmonë e këndshme këtu me ne, do të të mirpresim një ditë tjetër. Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se Dhe tani Ai dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Modelja Kate Upton është e para në botë që ka pozuar për një set fotografish në kushtet e mungesës së peshës. Në Shtetet e Bashkuara ka më shumë biblioteka publike se sa lokale të McDonald's. Kur Abraham Lincoln ishte duke shkuar në dasmën e tij dhe u pyet se për ku po shkon, ai u përgjigj, besoj se në ferr. Stacy Irvin është një vajzë e cila përgjatë 15 viteve të fundit është ushqyer vetëm me mish pule. prononcohet fraza I'm love it. 75% e popullsisë botërore vuan nga glosofobia, e quajtur ndryshe frika për të mbajtur fjalime në publik. Të pasurit vështirësi për t'u zgjuar në mëngjes është një gjendje e përcaktuar që ndryshe quhet dhe disanja. Nëse flini në anën e majtë të shtratit, kjo do t'ju bëjë më pozitiv gjatë ditës, Më të këndshëm dhe alegro. This is Club FM 100.4. Mirë se keni ardhur këtu në mëngjesin tonë 36 minuta në këtë moment miq të dashur dhe jemi gati për të ngritur siparin e kuicit tonë legjendar, por para se të shkojmë aty, oh, ngrit. Edhe edhe të shkojmë. Atëherë. Kemi hapur fjalorin e gjuhës shqipe miq të dashur sot në mëngjes. Dhe kemi ndaluar te gërma e bukur thë. Gërma thë si thika. Mhm. Mm thë si thika. Thë si thuthuqi. Okej, në rregull, atëherë të gjitha fjalët fillojnë me thë. Uh, unë kam përkufizimet e tyre, ju duhet m'i jepni fjalët. Okej. Dakord. Atëherë, pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Pi, beshët oh. Altin. Pop quiz Altin. Kujdes. Pse pop quiz? Pop quiz. Po bën pop quiz Altin. Pyetja numër 1. Një lloj bretkose e madhe uh. me lëkurë të gjelbërt, plot rrudha. Altin e di. e ka Jeri këtë. Një lloj bretkose e madhe me lëkurë të gjelbërt, Plot rrudha. Mhm. Mm Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Organ i posaçëm në fundin e barkut të disa kandrave me të cilin shpojnë. Mm. Altin, po këtë e di. Fillojnë të gjitha me th, miq të dashur kemi shkuar te fjalori Për kufizimet e fjalëve me th, ju do të gjeni fjalët Pyetja numër 3 Pyetja numër 3 Pyetja numër 3 Për kufizimin këtyre është Shenja pikësimi që vihen në fillim të fjalëve që në fillim dhe fund të fjalëve që përsëriten pikë për pikë. Shenja pikësimi që vihen në fillim dhe fund të fjalëve që përsëriten pikë për mhm. pikë. Okej? Okay? Dakord. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Djali që gjen gruaja e dytë e një burri Nga gruaja e tij e parë. Mhm. Mm e kisha harruar fjalën, fare këtë fjalë. Pra, kur një grua martohet me një burrë që ka qenë i, i martuar më parë mm -hmm. dhe ka një djalë. Mhm. Mm -hmm. Nga kjo martesë, çfarë është ky djalë për këtë grua? Si quhet ky djalë për këtë grua për njerkën pra? Tam. Si e thërret njerka djalin e burrit të saj. Me th. Me th. Me th. 069 20 70 222 Ky ishte pop kuizi me th Miq të dashur sot në klubin e mëngjesit Ndërkohë, dua që të pyes Oltën Nëse kemi ndonjë Fitues Kemi një fitues për mm. sharadën mm. tonë është Erisi dhe ka thënë Ylberi Bravo Ylberi, pra, është saktë bravo Fitoi një dhuratë nga Electronic Line Mirë, uh, unë kam një kuiz me vite Cili ishte viti, a mund të bëj një pyetje Ta bësh. Okej, okay, faleminderit. Cili ishte viti kur Norvegjia refuzoi anëtarësimin në Bashkimin Evropian dhe u inaugurua tuneli që lidh Francën me Anglinë. Ai që quhet Chunnel. Ëh, mm -hmm. është si të thuash përplasja e fjalëve channel, channel nga kanali i La Manche-it dhe tunel që bëhet Chunnel. Mhm. Mm Kujdes, në cilin vit u inaugurua kanali i famshëm Tuneli pra midis Francës dhe Anglisë miq të dashur është i njëjti vit kur Norvegjia refuzoi, i tha jo Bashkimit Evropian. S'du. I thua jo. I thua jo. Paktën vetëm sonte i thua jo. Buthe. Po ti më ban të çmendem. Të trembem. Dolëri të çmendem. Haroj e lele në lele bërë A shumë këngë e bukur, është super këngë. Mirë, e di kush ishte këngë e bukur? Po dëgjoj nga kjo goca, ti nuk e di nëse e ke parë këtë gocën, është kjo Ezona Ademi. Dua ta dëgjosh një një moment se ti je për ty të kemi për reggae këtu në klubin e mëngjesit, dëgjoj. Po, po. Më kam folë si kom një Se halas po ka si ti i Klubin e mëngjesit. Hello. Au au. Hello. Au au. Hello. Au au. Au. Wow. Okej, okay, do të bëjmë tani përgjigjet e pop quizit, miq të dashur të shikojmë si kanë dalë këto gocat e çunat që kanë luajtur dhe ju që jeni në dëgjim, është pyetja e parë, të gjitha janë nga fjalori gjuhës shqipe përkufizime fjalësh që fillojnë me f, me, me th, më falni, Që vihet në fillim të fjalisë dhe më fal. Të fjalë të fjalëve që përsëriten pikë për pikë. Në fillim dhe fund të fjalëve që përsëriten. Po Thonjëza për Olta. Dhe në fund fare për Jerin është djali që gjen gruaja e dytë tek burri nga gruaja e parë. Thjeshtri apo thjeshtër. Thjeshtri ose thjeshtër është e saktë. Fitues është Eltioni dhe fiton një hyrje ditore në Nobis. Bravo. Hyrje ditore në Nobis. Fitness, pishinë, jo, shaka, spa. Shkëlqyeshëm. Mirë, uh, Nobis është super palestër, jo palestër. Në Nobis ndihesh mirë. Jeri e ka fjalën. Do bëjmë sharadën tuaj, jeni gati? Gati jemi. E bëjmë. E bëjmë. Jepi një okay, vajzë. Okej, Atëre, fjala që keni menduar është send? I ra kokës. Po. Po. I, i kokës ra. Po në studio ndodhet? Jo. jo. Është i madh apo i vogël? Varet. Nga se varet. Nga Gjatësia? Varet pra se ka masa të ndryshme. Është i gjatë apo është i gjerë? Është dhe i gjatë dhe i gjerë. I ka të dyja. Ka të dyja Jeri. E kemi në shtëpi këtë sendin? E po, kemi. Gjithë besoj duhet të kenë nga një. E kemi në kuzhinë. Minimumi. Mos je fare të lutem shumë se sendi është shumë i lehtë. Oh. Mos je fare, jep fillon me D. Minimumi. Po, kemi. Fillon me D. Jo. jo. Dollapi. Jo. Fillon me K. Po. Fillon me K. K. K. K. K. Po e gjete këtë? Keni një të dytë. Po e kemi. Do bëjmë krevat. Hajde. Hajde. Hajde, atë krevati iku, kjo është një gjë tjetër, nuk ka. Ndodhet në krevat? Mund të ndodhet në krevat. Gjatë dimrit apo gjatë verës? Edhe në dimër edhe në verë. Jo, jo. Jo, jo, jo. jo. Me në? Jo, po s'i keni këto me gërmë mirë. Mos ti Olta. Çarçaf. Jo, jo, jo, jo, jo. Ska lidhje me krevatin fare. Nuk ka lidhje me krevatin. Po me shpinë ka lidhje. Po. Këto pu, puçrat pra. Mhm. Kur janë kur janë edhe me një pikë të bardhë quhen cheeseburger, se kanë djathë. Ai ai ai. Kur janë pa një pikë të bardhë quhen hamburger, se janë ka pas ka dalë një hamburger. Po. Po qofte kur quhen. Qofte qofte quhen kur i ke shtypur. Për puçra është Genta që e ka gjetur, fiton dy bileta gjithashtu. Ndërkohë 1994 ishte kuizi i fundit, Shpëtimi fiton një top nga Pepsi. Në 1994 Norvegjia i tha jo Bashkimit Evropian dhe në midis Francës dhe Anglisë u inaugurua ajo që quhet Channel-i midis mhm. tyre. Mm -hmm. Ne largohemi këtu miq të dashur, Orkestra Zaimi është duke pritur radhën në 104 është programi i saj Music Box që vjen mbas pak.